Eskola Futura e, Europar proiektu bat da, Europar funtsek e, eh, finantzatutako proiektu bat da, eta proiektu honekin e, bilatu behar nahi genuena eta aurkitu nahi genuena ziren e, Euskaraz eta Frantzez e, iparraldeko eskola publikoetan e, izkuntza ele, e, elebidunetan irakasle izateko e, irakasle gaiak behar genituen. Eskaz bat badelako? Hori da. Azken urteotan, hama bost postu inguru e, ireki dira guztira, eta azken urteotan ez ziren postu horiek betetzen, ez ziren irakasle e, egoten beraz, pentsatu genuen, zeo zer egin behar dugu e, gutxi hau e, saiesteko eta beraz proiektu honetan pentsatu genuen. Bi promozio badira bi talde, jaren dugu, egualetik borderenat doatzinak, eta Ipar Euskal Herritik egoaldera, eta intzuzen ere zognotzarat, beraz, eh, bi horien berri? Hori da, bi, bi sistema, e, eh, pizkat ezberdin ditugu, baditugu e, eh, egoaldeko ikasleak, bai Euskadi eta bai Nafarroako ikasleak, orain bertan bordelen frantsesa ikasten ari direnak, gero urte bukatzerakoan master mefa, e, mef masterra ingo dutenak pauen eta baion artean, eta gero daukagu beste promozio bat, iparraldeko ikasleak fra, euskeraz e, ikasten ari direnak zornotzako barnetegian, hau da, amore bietan bilbo inguruan. Euskara ikasten dute edo e, erakaskuntza ere? Euskara, ez? Orain urte honetan, formakuntzaoko urte honetan, e, formakuntza linguistikoak dira, bai frantsesezkoak eta bai euskarazkoak. Gero urrengo artean, guztiak elkar, elkartuko dira Pauen eta Baionan master mefa prestatzeko. Eta orduan hor bai irakasle izateko eta e, irakasle izateko konkurtso hori prestatuko dute e, guztiok elkarrekin. Beraz, eh, bigarren eh, urtea, eh, egiten dela? Hori da, hori da, bigarren urtea. Zenbat uh, ikaslez uh, orain ikasten ari direnak baditugu amaika ikasle egoaldekoak, hau da, bai Euskadi eta bai Nafarrakoak, e, eh, orain bertan zazpi ikasle iparraldekoak, eta orain bilatzen ari ditugu beste ama bina ikasle. Ama bina egan nahi deialdi bat badela eta horien formatzeko hautagaitzak badirela hori orain. Hori da, hori da, hori da, orain bertan e, eh, urrengo hilabetean irekiko ditugu izen emate epeak eta amabi ikasle gutxo gara bera bilatzen ditugu urrengo urtean formakuntza azteko. Arrola gudan gari, mire esker? esker zurei. Nerekin eh, Florian eta Marion, bi ikasle egunon? Egunon. Egunon. Eskola futura, beraz formakuntza, segitzen duzue, eta biak zornotzan ziste, hori da? Bai, hori da. Nola jakin zinuten eh, formakuntza hori bazela, jadanik, erakaskuntzako formakuntza pasatu zinuten biek? Ez bat ere, zinginen universitatean eta ba niko horrela jakin nuen eh, bilkura bat izan zen nire universitatean, eta ba joan nintzen eta horrela ezagutunen proiektu hori, eta ba, ondo iruditu zeizaidan, orduan, hor parte hartu dut. Orduan, eh, ez zinuen oraindik erakaskuntza ere hautatua? Bai, eh, hori, e, manakian hori egin nahi nuela, baina oraindik eh, lizentzian nintzen, eta banera asmoa zen irakasla izaitea, baina e, ba, ez nekien oraindik proiektu hori zela, eta baina nala ere eskuara zingin nuke. no? orduan, ba, proiektu hona zen niretzat, ba, e, nire euskara hobetzeko eta berazteko eta aukera ona. Mhm. Nungoa zira? Ujuñakoa. Ujuñakoa. Eta Florian, zu nungoa? Ni azkaingoa. Azkainekoak, ala. Beraz, eh, ego lapordikoak ditugu hemen, bai, bai. azkain eta urruina. Uh, zuk ere, zer, unibertsitatean segitzen zinuen formakuntza marionek bezala, nola zer da zuri bilbidea? Ba, nik egin nuen ekonomia unibertsitatean, ba, marion bezala, e, bordalen ere bai, eta nahi nuen e, eh, errakasla ezaitea, baina frantsesez hori, e, eh, astapenean. Eta mm, azken finean, be, bilatu nuen, e, barin bazen Euskara ikasteko e, programak, eta Horrela um, deskubritu dut Eskola eh, Futura eta orain eh, eta niretzat oso egokia iduritu zitzaidan o, orain be, be izena eman dut eta autatua izan naiz. Eta... Zure kasuan e, erakasle izan nahi zinuen, mm ate gehiago idekitzen e, dauzu hor proiektu horrek? Bai, eta me, ala ere Euskaraz irakastea, ba, ba efen, Euskaraz egitea, ba, Euskar egian lan egiten al nuelako. Hogera, niretzat ere bai interesgahia izan bilakatu zen eh, Euskaraz eh, egitea, azken finean. Konkretuki, noiz hasi zinen eh, Zumarion uh, zornotzan? Eta Florian, betan? Ba, irailaren astapenean hasi gara. Dolea bosti Bai, ze maila zinuen astapenean eta bosti labete ondotik, ze maila duzu? E, ni hasi naiz baby maila batekin eta orain base bateko mailan nago. Zebat bat, eh, ba, edo entzuten da, bon, maila bat duzuela, eh, biek, Florian, zuk ere hor, ibilbide bera, bera pixka bat, edo gorago zinuen maila, berdintxu, astapena? Ez ez ni hasi nintzen be batean, ba gero, e, jadanik egin duen eskola, e, eskolan, e, elebidun sailan, baina be batean hasi nintzen, eta orduan be, orain be marionekin naiz ze, ze bat mailan. Hala, konkretuki arulak egiten zaukun, aurten eh, hizkuntza uh, duzue zen, eta edu den urtean, maztora pasatuko duzu eta aur, ustartuko dira eh, biak ez, erakaskuntza eta hizkuntza hori da? Ba, pixkat bai, e, egingo dugu ibilbide normala esango nuke, ba, ikasgai guztiekin, frantsesa, matematikak eta abar, eta gehiago egingo dugu Euskara ere bai, segituko dugu formakuntza hemen bai honan, ba, paue eta bai artean egingo dugu, ba, e, formakuntza pixka bat banatuta, hori izango da urrengo urterako programa bai. Eta ze nola bizitzen duzu ez Oso ondo, bai. ba, talde hon bat gara eta ba, hango jendeekin ere oso oso ondo egiten dugu eta ba, aktivitate asko eta ba, oso giro hona dago. Aktivitate gehiago jakiten algin nuke? <laughs> ba, fuzak Ba. Bada klasiko giroa eta bai, bada bai, ere bai. ala ere karrikakoa eta hori da gozoa ere? Mm. Bai, bai, oso gozoa. Oztegunero ateratzen gara, ba, <laughs> nahiko ondo. Bon, beraz, eh, ba, bada uta gehitza bat eh, ikasle gehiagoren eh, izaiteko, aurten, zuek sartuak ziste, zer mesu hor, ba, dutenentzat, duten entzat? Ba egin, eh? E, <laughs> ez dago besterik, e, Euskara ikasi nahi baduzu eta e, Euskal Herrian lan postuokan nahi baduzue be, egin eh, eskola futura eta ikusiko duzue ba, ikasteko formakuntza obe, oberena da eta disfrutatuko duzue, denbora oso ona pasatuko duzue, e, ikaste ikasekin batera beraz egin bai Hala, ime, imersio gira ez dela bai, bai. besterik eh, hori dira oberena magio bai oso ona da azkenean beti gaude euskaraz hitz egiten eta giro oso on batean eta hori asko asko laguntzen du eta naber da gure mailan eh, hobeto dugula horrekin ordoan bai oso ona oso aukera ona da eta bai jendea etorri bak da Bai, mil esker gozatu, baina alare esan zaon ah, berezik elduden urterako, eh? edo elduden urteko untsa horrektzen mani madut, maztora, bai, bai. elduden urtea maita. Mil esker, ah, Marion eta Florian. Ba,